Milletime näme berjek peýda peýda, milletime berjek zyýanam näme zyýan diýýär. Milletini hudaý tutundy. Äwül ilmaniýe, ýa-da näme ilmaniýe diýmeklik ateistlik. Umumy Alla ýok, halyk ýok, ahyrýet ýok, din ýok, pygamber ýok, umumy halal haram ýok, Şu zatlara ilmaniýe diýdi. Äwül masuniýe ýa-da näme masson partiýasyna girmeklik. Massonlaň näme pikirini, ideýasyny näme kabul etmeklik. Äw gaýru zalika mimma huwa kufrun. Bulardan başga-da, äw gaýru zalika. Bulardan başga-da mimma huwa näme zat näme kapyrlyga çykarýan pikirleri, oýlary bolsa, edim gylymlary bolsa. Şo zatlara girmeklik näme kufur we in lem ýa'teqiduhu. Doly şolaň diýýän zatlarynyň hemmesini ygtykat etmese-de. Kommunistler näme diýýär? Alla biderek diýýär, din biderek diýýär, Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem biderek diýýär. Şu zatlaryny kabul etmeseňem näme şert däl. Şolaň näme partiýasyna gir. Menem kommunist diýdiňmi, sen käfir. Düşündiňmi? Eýýäm näme bir partiýanyň küfürdigini bilip, kapyrlyga çykarýandygyny bilip näme, şoňa goşuldyňmy, şolaň bir agzasyndan näme, özüňi şolaň bir agzasy etdiňmi, Şertde şolaryň hemme zadyny kabul etmeklik. Şoň üçin näme? Wa in lam ya'taqidu diýip kaýd etýändir. Emma käbir adamlar näme? Ters düşünýär. Ýok, many surata biri näme? Käfirlige çykarýan söz diýse, ýa käfirlige çykaran amal etse, şo zat käfirlige çykarsa-da men etjek diýip näme ygtykad etmeli diýip düşünýär. Ýok, ygtykad etmek şertde. Bilip otyrsyň näme kommunistler, massonlar, ýa ateistler Alla garşy çykýar. Dine garşy çykýar. Pygambere garşy çykýar. Emma mukaddesatlara garşy çykýar. Sen bu zatlaryny kabul edeňakda ýöne käbir başga zatlaryna ykdysady pikirlerine ýa syýasy pikirlerine näme guwanyp buýsanyp näme şo partiýa girdiň şo jemagatyň bir çileni agzasy bolduň näme bolýa dinden çykýa murtet bolýa ýöne näme bolmaly öz erk ygtyýar bilen bol emma birinem urup urup urup näme men kommunist diýmeden öldürýä diýip zorluk astynda näme men kommunist diýdirler ýok ol girena düşündiňmi öz erk ygtyýaryna girse taýyp delili näme Gâle Allâhu azze ve cel, Allah Tagala näme diýýär, Bakara surasynyň iki ýüz on ýedinji aýatynda, Ve la yezaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'un. Hiç kes, hiç kesmän, ve la yezaluna, hiç kesmän, dowamatly näme, yuqatilunakum, siziň garşyňyza uruş ederler diýip. Allah Tagala näme, Musulman gulunyňam ýüregini bilýä, kapyr gulunyňam ýüregini bilýä. Musulman gul ýüreginde näme niýetler etýä, näme arzuwlar besleýä, onam bilýä we kapyr ýüreginde näme niýetler etýä, näme arzuwlar besleýä, onam bilýä. Şonuň üçin biz näme, käfiriň agzyndan çykan sözüne ynanmaly dällänim, onuň ýüreginden bize habar berýän näme, Allatagalanyň wahysyna ynanmaly. Allatagala şu taýda näme diýýä? Ýehudlar hristianlar barada we beýleki umumy käfirler barada bize gürrüň berýär. Ýöne esasy göz öňünde tutýan näme? Ýewreýler bilen hristianlar. Şolar näme etýärler diýýär. Wela ýezalun, hiç kesmesizden dowamatly ýukatilunakum, olar siziň garşyňyza uruş ederler. Her tisdek uruş. Ykdysady tarapdan uruş edibilerler. Syýasy tarapdan uruş edibilerler. Gylyç bilen, ýarag bilen uruş edibilerler. Taýyp, haçana çen? Olaň urşam la enama we la ýezalun. Dowamatly durar, näme, kesilmez. Tä diýýär, hatta, haçan kesiljek eken olaň bize duşmançylygy? Hatta ýeruddukum an dinikum. Näme, tä sizi diniňizden çykarýança uruş ederler, in istatau, başarsalar. Ýani käfir musulman bilen uruş edende näme üçin uruşýan eken? Biziň ýerimizi almak üçin uruş etýän ekenmi? Biziň nebit-gazymyzy almak üçin uruş etýän ekenmi? Ýok. Hatta ýurdukum an dinikum diýip, sizi diniňizden çykaryp, özleri ýala kapyr etmeklik üçin uruş etýän ekenler. Şonuň üçin bu zatlary, oglanlar, dogry düşünmeli. Şonuň üçin Allah Taala bize kapyrlaň näme niýetini aýtýar. Wa la ýezaluna ýukatilunakum hatta ýurdukum an dinikum in istata. Olar başarsalar sizi tä diniňizden çykarýançalar näme uruş ederler, durmazlar diýip. Indi siz bulaň maksadyny bildiňizdämi diýip. Şondan soňam we men ýertedit minkum an dini. Kimde-kimem, olaň sapalaňyna allan, näme, meýert edip, näme, murtet bolsa, dänse diýä, dönse diýä içiňizde biriňiz, minkum, an dinihi, yslam dininden, fe ýamut, we özem, ölse, toba etme sizden, we huwe käfir, ol adam kapyrdyr diýä. Namaz okabersin, agyz bekläbersin, zekat beribersin, özüne musulman diýip, men kommunist diýip, kommunistlere girdi dämi? Men masson diýip, massonlaň çilenine parsyýasyna girtdämi? Şol adam ölende toba etmese näme, we huwa käfir diýýär, käfir bolup öler diýýär. Fe ulaika habitat a'maluhum fid dunýa, biliň diýýär, ol adamlaryň näme, habitat, puja çykjakdyr, a'mallary, eden ybadatlary, fid dunýa, dünýede, wal ahira, we ahyrýetde-de näme, dowzaha girjekdir diýýär. Şonuň üçin, näme üçin olaryň amallary bu dünýede puja çykdy diýýär. Sebäp diýseň näme, nägilek amal puja çykýar? Sogap gazansaň amalyň puja çykýar. Biri günä gazandy, küfr amal etdi. Näme, erbet amallar etdi. Näme ýazylýar oňa? Günä ýazylýar. Şo küfründe-de ölse, günäsi dökülýärmi? Ýok, günäsiniň üstüne günä goşulýar. Dökülýän näme eken? Sogap amallar. Taýyp, käfir nädip sogap etdi? Namaz okady, agyz bekledi, zekat etdi. Zekat berdi, haj etdi, jihad etdi, dogry dämi? Soňam näme etdi, öz erk-ygtyýary bilen dinden çykarýan näme pikirleri göterýän käbir partiýalara, toparlara goşuldy. Näme etdi? We toba etmenem ölli kommunistliginde, ýa massonliginde näme, bar eden sogaplary näme, dökülýär, puja çykýar, dünýede we ahyretde-de näme bolýar,